Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu esselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İtikat konusundan melekler bahsi. İmam Rabbani Kutsu Sözleri şöyle buyuruyor. Vel melâketu ebadullah subhanehu. 90 sıfatlardan münezzeh olan Allah-u Teala'nın kullarıdır melekler. Masumune minel isyan. Asi olmaktan korunmuşlardır. Mahfuzune minel hatay ve nisyan hatadan ve unutmaktan korunmuşlardır. La yasunallah ma emerahum. Ayet-i La yasunallah emerahum. Bunlara sana bakın emrettiği şeyde Allah'a asi olmazlar. Yef'alune ma yu'merun. Emir şeyi yaparlar. Meleklerin vasıfları şöyle. La yekulune yemezler ve la yeşrebune içmezler ve la yusafune bizzükûreti ve la unuseti. Erkeklik ve dişlikle de vasıflanmazlar. Fe müberreune anuma. Onlar ve tekil dişilik hallerinden beridirler. Ve münezzehune paktırlar. Ve tezkiru damahiri racatü ilehim fil Kur'an-ı Mecid. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ayet kerimede onlara ilgili zamir gönderirken erki, müzekker zamir gönderiyor. Bu durum innama ve bitibar şerefi sınıfı zükürü bin nispeti ila sınıfı münas. Ee, erkek sınıfı kadın sınıfına nispetle daha birçok şeyde şerefli olduğu için Cenab-ı Hak orada müzekker zamiri melekleri göndermiştir. Kema evreden hakkı subhanı eddamaire raciatı ila nefsi müzekkereten. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın zatına gelen zamirde müzekkerdir. Hüve. La ilahe illa hu. Hüve zamiri. Allahu Teala'dan bahsediyor. E, Allahu Teala müzekker mühendislik meselesi haşa Allah hakkında asla düşünülmez. Dolayısıyla burada lafızlar arasındaki tercihte müzekker olanlar tercih edilir. Dolayısıyla e, meleklerin erkek ve dişilik bu meselesi asla faiz konusu değildir. Onlar insan değil ki nurani varlıklardır. Fakat bakın istafallah hakkı subhanehu bazıhum lilir risalet. Cenab-ı onların meleklerin bazısını elçilikle seçti. Kema şerrefe bazı insani bihazi devleti. insanların bazısında bu elçilik göreviyle seçtiği gibi. Allah yastafi minel melekle rusule ve minel nas. Allah meleklerden ve insandan bazılarını Resul olarak seçer. Tercih eder. Cumhur ulema ehlil hak Ehl-i ulemasının ekserisi ale enne havasal beşer şunu diyorlar ki beşerin has olan, hususi olan, seçilmiş olan beşer yani seçilmiş olan zatlar eftalu min havasıl melakin meleklerin has olanlarından daha eftaldir. Yani dört büyük melekten daha üstündür peygamberler. Fakat buna muhalif olan bir takım görüşler var. Onları izah edip çürütecek. Ve Kale İmam-ı Gazali ve İmam-ı Harameyn ve sahib sahibül Fütuhat-ül Mekiye İmam Gazan Hazretleri, İmam Harameyn, Efendimiz Hat ve bir de Muhittin İbn Araf Hazretleri. Bunlar hükmetmişler. Beftaliyeti havasil melake. Min havasil beşer. Meleklerin havasının, beşerin havasından daha eftal olduğunu söylemişler. Fakat ve ma zahre lehazel fakir, bu fakirin mağrub hazirine zahir olan husus, enne velayetel melek eftal. Min, el, min velayetil enbiya aleyhisselam. Meleklerin velayet tarafı, velayet halleri nebilerden üstündür. Velakin fin nübüvveti ve risaleti fakat nübüvvet ve risalet hususunda derecetun lil enbiyayı peygamberler için öyle bir derece var ki lem yebluha melekun kattu hiçbir melek oraya asla ulaşamaz. Bazı derece bu derece naşetun min cihetil unsur turabihi. Toprak unsuru olması bakımından ortaya çıkıyor. Ellezi ve mahsusun bil beşer. Toprak unsuru da topraktan yaratılma halinde insana mahsustur. O yüzden işte ne oldu? Topraktan yaratılan Adem Aleyhisselam eftar oldu. Ve zahara eden bihazel fakir. Bu fakire yine zahir oldu ki demek ki keşfiyle bunu destekliyor. Ene kemalatil velayeti velayet kemalatı la itidade biha o velayet kemalatlarına kıymet verilmez. Bir nispeti ila kemalatin nübüvveti. Nübüvvet kemalatının yanında velayet kemalatının bir değeri yok. Mübet cemaat öyle büyük ki velayet cemaat onun yanında değersiz kalıyor. Veletillâ hükmül katreti bir nispetiyle bahril muhit. Nerede keşke olsaydı diyor. Büyük bir okyanusa göre bir damlanın hükmü keşke şu velayet için olsaydı. Nübüvvete göre velayetin derecesi kıyası okyanusa göre bir damlanın kıyası gibi de değil diyor yani. Fel meziyetün naşiyetün min tariki nüvveti nüvvet cihetinden ortaya çıkan üstünlük meziyet tekiyünü zaydeten fazlasıyla olur, üstün olur. Bir adı afe mudafeten. Kat kat zayid olarak kat kat fazlasıyla üstün olur. Alel meziyetin naşiyetin min tarihil velayeti. Velayet yoluna ortaya çıkan üstünlüklerden kat kat üstün olur. El eftal yetu alel itlak mutlak olarak üstünlük sabitetun il enbiyayı aleyhisselam peygamberler için sabittir. El fadlu cüziyyü, cüziyyü bazı ustadaki üstünlük lil menaketi kiram kıymetli melekler içinde olur. Aleyhisselam. Es sebabu makalul cuhur minel ulemâil evlâ. Şükürallah Teala sâyihum ve emel kıyam. Cenab-ı Allah'ın kametinde çalışmaları şükrana layık edesin. Ehl-i Sünnet ulemasının çalışması sözleri doğrudur. Ne demişlerdi? Beşerin havası meleklerin havasından daha üstündür. Bu görüş hem hakikatte böyledir hem de Ömer Bazı gibi büyüklerin keşfinde böyledir. Felaha min hazit tahkik bu açıklamadan ortaya çıktı ki ennehu la yeblu veliyun hiçbir veli ulaşamaz. Kattu asla ulaşamaz. Dereceten nebiyyin minel enbiya aleyhisselam. Peygamberlerden herhangi bir peygamberin derecesine asla hiçbir veli ulaşamaz. El yekûnü resül veliyi plakis velinin başı olur. Tahte kadim nebiyyin alettevam. Sürekli olarak peygamberin adımı altında onun başı sürekli olarak peygamberin adımı altında olur. Zaten bir veli peygamberinin peygamberliğini kabul etmeden veli olamaz. Ona tabi olmadan veli olamaz. Yenbeli en yulem bilmek lazım. Enne ma min meseletin herhangi bir mesele olur da ihtelefe fiyel ulema ve sofiyet. Bir mesele düşünelim ki onda alimler ehl sünnet uleması ve sofiye itilaf etmiş. ehl sünnet uleması ha bugünkü cahiller değil. Evvelki dönemde itibaren kitaplarda bu mevcuttur. Ehl-i ulemasının sözü ile Sofya'nın sözü çakışsa böyle bir mesele olmaz ki illa böyle bir şey olursa izâ lu'hiza fiha hakkal mülahazati o meselede tam ciddi bir şekilde, güzel bir şekilde, hakiki bir şekilde düşünülürse yücedül hakku fiha o meselede hak bulunur fi canibil ulema alimler tarafından bulunur. Görüyor musunuz? Yani bu İmam büyüklüğünü kabul etmeyen ahmaktır. Başka yok ulemanın, ehl-i sünnetin hakkını nasıl beyan ediyor, nasıl tasdik ediyor, nasıl teslim ediyor. Demek ki orada dikkatli bakıldığı zaman mutlaka alimler haklı olurlar. Ve sırrı zaten bunun sırrı, bu neden böyledir? Ennen nazaral ulema alimlerin bakışı bir vasıtatın mutabatil enbiyayı peygamberlere tabi olmak vasıtasıyla aleyhisselam nafizun geçer, geçicidir yani. Onların bakışı, görüşü geçiyor, ulaşıyor. İlâ kemâlâtin nübüvveti ve ulûmihâ. Nübüvvet kemalatlarına ve nübüvvet ilimlerine doğru ulaşıyor. Nübüvvetin getirdiği şeylere doğru gözleri bakılıyor, dikiliyor. Onların görüşü, gözleri sürekli Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberlerin getirdiği ilimleredir, marifetleredir. Ve nazarı sofiyet, sofiyenin, velilerin nazarı da maksurun ala kemalatil velayeti ve marifeha. Velayet ilimlerine ve velayet marifetlerine ait kalmıştır. Veli olmakla meşguldür, velayet derecelerinde ilerler, gözü oraya dikilmiştir. Cenab-ı Hak'tan akan nurlara, gelen nurlara, marifetlere gözünü dikmiştir. Ve acelem şüphesiz yekûnül ilmul mehuzu min mişkâti nübüvveti Dolayısıyla nübüvvet kandilinden alınan ilimler olur. Es-sıbebe ve es daha sahih, daha doğru olur. Minel ilmil mehuzu min mertebetil velayeti Velayet mertebesinde alınan ilimlerden daha üstün olur. Nübüvvet mertebesinde alınanlar. Takiku bazı hazil marif şu meseledeki bazı marifetlerin incelenmesi münderecun bil mektubu el mestur bismi beledil erşet kıymetli rüştüler olan oğlum Mehmet Masum'a göndermiş olduğu mektupta yazmıştır. Fim bakiye huna şeyhün minel kafa burada bir kapalık varsa fecuraca hunaki o mektuba bakısın. Buradan da işte İmam Hazretleri'nin büyüklüğünü anlamış oluyoruz. Kendisi hem ilim cihetinden büyük bir alimdir, müştehittir hem tasavvuf cihetinden tektir yani. Eşi benzeri yoktur. Müceddittir. Dolayısıyla iki tarafı cem etmiştir. Ulema tarafında, velayet tarafında cem etmiştir. Bunun karşısında artık başkasının söyleyecek sözü olamaz. bu halde ehl Sünnet ulemasının gerçekten yani ilim ehli olanları tasavvufu inkar etmezler. İlimden nasibi az olanlar, kıtır onlar, yani ilmi kendi anlayışlarına göre çevrenler maalesef tasavvufu, manevi halleri, kerametleri, Allah dostlarını inkar ederler. İnkarla bir yere varılmaz. O Allah dostunda bir görüş hatası varsa o hatanın kaynağı incelenip bu hataya neden düştüğü anlaşılabilir. Ekseride o hatalı şeyler birçok yani tasavvuf elinden duyulan şeyler sekir halidir. Dalgınlık halidir. O zat istikametli bir zat olduğu için Şimdi veli olmak için istikamet gerekiyor. İbadetine, emir ve yasaklara dikkat etmesi gerekiyor. İstikametli olan bir zatın ağzına çıkan bir marif söz hemen reddedilmez, incelenme yapılır. O kişi o halden çıkmıştır, geçmiştir, ilerlemiştir, halini düzeltmiştir denir ve böylece süzdan edilir. Dolayısıyla işte Nakşi yolu, İmam Rabbazer'in Müceddidi yolu, Halid Bağdazer'in Halidi yolu tamamen manevi halleri kitaba, sünnete, ehl sünnet ilimlerine mutabık kılmaktır iki kanadı hasredip Allah-u Teala'nın rızasına vasıl olmaktır. Efendimiz Aleyhisselam getirdiği bütün ilimlere varis olmaktır. Efendimiz Aleyhisselam üç ilim getirdi. Biri kendine ait, nübüvvet ilmi. Biri şeriat ilmi ki bütün insanlara ait. Diğeri de ledün ilmidir ki o tercih edenlere ait. Ya şimdi bir adam, bir alim, Efendimiz Aleyhisselam'a varis. Nereye varis? Ne kadar biliyorsa oraya varis. Biliyor, sadece biliyor. O bilgiye varis olmuş oluyor bu yeterli olmaz. Bildiği halde tatbik ederse, amel ederse onun veraseti daha ilerlemiş oluyor. Ama ihlas yoksa o tatbikte bir işe yaramaz. İhlasla amel ederse, muhlasinden olsa o zaman Efendimiz ilim amel cihetine var sonuç oluyor. Üçüncüsü manevi yönü kalıyor. O manevi yöne de varis ise o taraftan da nasip varsa o zaman kamil bir varis olmuş oluyor. İşte böyle kamil olanlar hınsası velayet ve nüvvet risalet kemalatlarına varis olanlar ancak alemi irşad edebilir. İnsanlara irşad vazifesini yürütebilir. Değilse nakıs olan kişiler sözleri zaten tefrikaya sebep oluyor. Görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Nakıslar konuştukça Müslümanlar arasında tefrika yayılıyor. Cenab-ı Hak nakıslardan bizi muhafaza etsin. Kamil zatların anladığı gibi anlayarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sünnet tam tabi olmaya bizi muvaffak etsin. Elhamdülillah.